Njemu se utječemo od zla naših duša, koga on uputi Jalla wa ala, nikoga u zabludu ne može odvesti, a koga on u zabludu odvede, nikoga napravi put ne može uputiti. Znači da nema drugog božanstva sem Allaha subhanahu wa ta'ala i svjedočim da je Muhammed sallallahu alaihi ve sellem njegov rob i njegov poslanik. Uzvišen je objavio, kao što smo čuli u hutbet al-hađe, o vjernici, bojte se Allaha subhanahu wa ta'ala istinskim takvalukom i nemojte umrijeti osim kao pravi muslimani. O ljudi, bojte se gospodara svoga koji vas od jednog čovjeka stvara, a od njega je drugu njegovu stvorio i od njih dvoje mnoge muškarce i žene rasijao. I Allaha se bojte s imenom čiji jedni drugi molite i rodbinske veze neki dajte, jer Allah zaista stavno nad vama bdije. O vjernici, bojte se Allaha Đalešanuhu, i samo istinu govorite. On će vam dobra djela, on će vas za dobra djela nagraditi i preko vaših ružnih postupaka preći oprostiti, a onaj ko se Allahu i poslaniku njegov bude pokoravao, taj će doživjeti pravi triumf. U istinu je najbolji govor, govor Allaha subhanahu wa ta'ala, a najbolja je uputa, uputa Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, a najopasnije za ovaj din su novotarije, jer je svaka novotarija zabluda, a svaka zabluda vodi u vatru. Draga i poštovana braćo, poštovani džemati, braća koja su ovdje ispred mene u ovom prelijepom mesđidu, etauhid, ovdje u ovoj siromašnoj zemlji koja se Luksemburg zove i naša braća koja nas prati direm Dunjaluka, Tu smo negdje po broju, kod je nešto, evo, 68 pokaziva kompjutera, malo ima više ako, ako djece u svojim kućama imaju, ako ini nije bijela kuga ufatila kao što je ufatila ove zapadnjake. Kao što je već najavljena tema večeras, draga moja braćo, jeste pravi put se jasno razlikuje od zablude. Znači ovaj din, ovaj islam se jasno razlikuje od bilo koje vjere. Ovo je Allahov din. Ovo je vjera koju Allah subhanahu wa ta'ala usavršio i blagodati prema nama upotpunio. I zadovoljan je da nam ovo bude vjera, da nam islam bude vjera. Ovo je vjera svih poslanika, I svi su poslanici muslimani bili, što ćemo kasnije i dokazima potvrditi. Zato Allah tabarake wa ta'ala nam kaže inna dine inda Allahi islam. U potvrdnom obliku zaista jedina ispravna, priznata vjera kod Allaha subhanahu wa ta'ala je islam. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ Ako bude tražio neku drugu vjeru, jer ljudi svašta traže, i mi vidimo da je najmanje muslimana, a svega ostalo je više, pa ako bude uzimao neku drugu opciju, mimo Islama, ona mu neće biti prihvaćena i on će na onome svijetu upropašten biti. Zato hvala Allahu tabareke wa ta'ala koji nas je počastio da smo pripadnici Islama, da smo pripadnici vjere koja izvodi ljude iz robovanja ljudi u robovanje gospodaru ljudi. Iz mraka na svjetlo, iz tjeskobe Dunjaluka u prostranstva i Dunjaluka i Ahireta. A kako i ne? kada je Allah tabarake wa ta'ala kao što je uzdigao ovu vjeru i učinio je da ona bude vidljiva, poslao je najbolje tumače ove vjere, odabrao je najbolje ljude da budu tumači Allahovog dina, a to su Allahovi poslanici od Nuhare i salatu wassalamu, pa sve do Muhammeda sallallahu ta'ala alihi wasallam. I svaki poslanik je pozivao na ovaj pravi put i upozoravao na zablude koje slijede ako se ne ide pravim putem ili ako su već ljudi upali u nešto što je daleko od pravoga puta. Pa odmah Nuh alaih salatu wasalam u svojoj čitavoj davi, a vi znate, da je Nuh a.s. radio za islam tri smjene. Radio i prvu, i odmah u drugu, i odmah u treću smjenu. I to njegova, znači njegovo zapošljenje je trajalo 950 godina. Toliko dugo je znači pozivao i nije se za ovu vjeru nimalo zamarao nego je smatrao da je to velika šansa za njega s jedne strane, a s druge strane obaveza s kojom je Allah tebareke wa ta'ala zadužio ljude, a pogotovo poslanike. I na kraju sve te svoje misije i poziva drugi, on se ne pravi ništa boljim od drugi. I on sam kaže, o umirtu an akuna minal muslimin. I meni je naređeno. Nemojte ljudi misliti da mi vas pozivamo u nešto što nije za vas, što nije za nas kao nešto. Vi trebate, a mi, a mi ne trebamo, nego je ovo din i mi smo prve prednječe u tom dinu. Znači, mi smo ti koji predvodimo din. Nama je naređeno u umirtu en akune minal muslimin. I meni je naređeno da od muslimana budem. A Ibrahim, ali salatu wasalam, otac Teuhida je potvrdio samo ono što je potvrdio Nuh a.s. Oporučio i sebi i svojim sinovima, kao što kaže uzvišeni, u osa biha Ibrahimu benihi wa Jakubu, ja benije inna Allahe stafa lekumu dine, fala tamutunne illa wa antum muslimun. Dao je smjernice Ibrahim alejselatu vesselam svojim sinovima ostavio im uasijet naredio im uzmite kako hoćete i Jakubu o sinovi moji Allah vam je odabrao vjeru fala tamutunna illa wa antum muslimun i nemojte umirati osim kao pravi muslimani A vi znate da je onda Jakub alaihissalatu wassalam sakupio svoju čeljad. I to je bio poseban jedan znači čin i tako bi trebali da urade svi ljudi da na samrti ne kažu e tebi će rogonja, a te, tebi će šukan, tebi će okonja, onaj Mercedes, a tebi će ona kuća koju si džinima napravio, nego da se interesuju na čemu će ostaviti svoj, svoj porod i svoj zorijet. Hoće li ostaviti na tevhidu ili će ih ostaviti na velikoj zabludi. Am kuntum šuheda iz hadara Jakub el maut. Jesi li ti bio svjedok kada je Jakub, alaih salatu wasalam, zadnja minuta u životu došla ili zadnje minute ili samr došla iz kale li benihima ta'budune min ba'di, kada je rekao svojim sinovima šta ćete to vi obožavati posle mene, pa oni odma progovoriše kalu na'budu ilahek, wa ilaha abajike Ibrahima wa Ismaila wa Ishaq, ilahan wahida, wa nahnu lehu muslimun. Obožavat ćemo tvog gospodara, i gospodara tvojih predaka Ibrahima, Ismaila, Ishaqa. To je jedan gospodar i mi ćemo se njemu predati ili mi smo njemu, njemu predani. I Lut a.s. je bio musliman. I Allah subhanahu wa ta'ala kada je naredio da se uništi mjesto u kome je Lut a.s. živio, Allah Đelešanu je njemu izlaz i spas učinio. Fa ahreža men kane fiha minel mu'minin, fama uvađedna fiha gajra bejti minel muslimin. Pa smo, kaže, izbavili iz tog mjesta one koji su bili vjernici. I nismo u tom mjestu našli osim jedne vjerničke kuće, a to je Lut alaih salatu wassalamu i Musa je bio musliman i pozivao je ome pravom putu koji se jasno razlikuje u zablude. Kada je kazao, va kale Musa, ja kaum, in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu, in kuntum muslimin. Kada je Musa rekao narodu svome, ako vi vjerujete u Allaha Želešanuhu, na njega se oslanjajte, ako ste muslimani. A tako je Isa, alaih salatu wasalam, potvrdio islam i potvrdio da je bio musliman. فلما حص عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون I kada je Isa alaih salatu wasalam osjetio da se među nje ili oko njega kufr okuplja, rekao je, to jeste židovi, rekao je ko će me pomoći Allaha radi. Pa su rekli njegovi pomagači, mi ćemo te pomoći Allaha radi. Pa je rekao, mi vjerujemo Allaha Đelešanuhu i posvjedočite da smo mi od muslimana. Draga moja braćo, vidimo iz priloženog da je ovo zaista din. Da je ovo pravi put koji se jasno razlikuje od zablude. Allah Đelešanu je odabrao posebne ljude za ovaj din. Posebne tumače ovog dina. Ovom pravom putu poslao znači knjigu koja se između ostalog zove An-Nur. Znači svjetlo koje izvodi iz mraka. I zato uzvišeni kaže Allahu aliju ledina amenu. Juhrižuhum mine zulumati ilan nur. Allah je zaštitnik i prijatelj oni koji su uzeli sebi vjeru islam. Oni izvodi iz mraka na svjetlo. Walladine kafaru awliya'uhum at-taghut. A oni koji ne vjeruju, njima su silnici zaštitnici. Oni koji se uzdižu iznad Allaha Đalešanuhu, oni odvode iz nura na svjetlo. Ovaj din je upotpunjen, draga moja braćo. To jeste ovaj pravi put koji se jasno razlikuje od zablude je upotpunjen. I to Allah tvrdi kada je objavio na oprosnom hađu el jeume, el jeume, el jeume. Znači ovoga dana na najboljem mjestu, u najboljim danima, u Dil Hidže, koje su još malo pred nama, danima hađa, prvim deset dana hađa, to jeste na dan Arefata, devetog, Muhar, devetog Dhul Hidžeta, to je opet najbolji dan, sutra je Bajram, Allah je objavio el jeume ekmeltu lekum dinekom. Ovoga dana sam vjeru vašu usavršio. وَتْنَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ I zadovoljan sam ili potpunio sam prema vama blagodati وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامِ دِينَ I zadovoljan sam, zadovoljan sam da vam Islam vjera bude. Draga moja braćo, ovaj din, ovaj Islam se uzdiže i za svi ostali, u svakom pogledu. Znači, ako Allah tvrdi da je upotpunio ovu vjeru. Znači, niko drugi, i mi izazivamo druge opcije, da nađu greško islamu. Ali neće naći. Zato se greška islamu ne može prepisati. Greška se može prepisati tebi i meni. Jer mi smo sinovi Ademo i mi griješimo. A najbolji su oni koji se kaju. Ali je din, islam, To je pravi put. I on je upotpunjen i ne može mu prići zabluda ni od ozgo, ni od ozdo. Ni sprijeda, ni od zada. Sačuvan din od Allaha tabareke wa ta'ala koji se nalazi u Kur'anu za koga Allah tabareke wa ta'ala tvrdi inna nahnu nezalna zikra wa inna lehu lahafidhun. Mi spuštamo zikr. Mi spuštamo Kur'an. Ili mi smo objavili Kur'an i mi ga čuvamo. Allah sebi, tebareke wa ta'ala, pripisao i dao sebi pravo da će on zaštititi islam. Ovaj pravi put je, znači, zaštićen od Allaha, tebareke wa ta'ala. I kada bi uzeli sada bilo koji segment islama, bilo šta, ako uzmemo stid, pa to je islam. Al-haja'u minel iman. I stid je od imana. Ako, huči, ako uzmeš ovaj, društveno korisno, kori, korisne insane, onda je to islam. Jer ti islam naređuje da skloniš amatatul eda, eda mine parik. Da skloniš ono što je zije ti ljude na putu. Trnko s puta u ovom današnjem vremenu da ne baciš limenku, a kamoli čik, jer to je haram, i da držiš i da bacaš, nego to treba da nestane među pametnim ljudima. Znači, ako uzmemo čistoću, ako uzmemo moral, ako uzmemo, znači, preciznost, ako uzmemo odvažnost, ako uzmemo s druge strane skromnost, ako uzmemo bilo koji segment života ili ibadeta, ne može se neko pohvaliti da se može islamu sa svojom ideologijom približiti. E tu se ogleda taj, ta uzvišenost ovoga pravog puta, i ove dobrote s kojom nas je Allah tabarake wa ta'ala počastio i zato kada bi brojali blagodati koje nam je Allah dao, nikada ih probrojali ne bi. وَإِن تَعُدُّ نِعَمَةَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا Kada bi pokušali da izbrojite Allahove blagodati, nikada ih ne bi prebrojali. Znači, vi znate da danas živimo u vremenu savršenih kompjutera i tehničkih pomagala, Ali eto mi zazivamo matematičare i ekonomiste i mozgove, muhove da pokušaju prebrojati blagodat. Pa neće moći. Pašće sistem. Ne znam kakav da je Pentium. Pregorće mu memorijska kartica skroz. Neće moći više nikako rad. A harame? harame lako prebrojati. E to je blagodat ove vjere. Dok od drugih vjera vidjet ćete da su sebi zabranili ono što je Allah halalom učinio. I tu se ogleda isticanje ove vjere. I zato Allah te barekehu ta'ala kaže huvalladi arsala rasulehu bil huda ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الله يوناي koji je poslao svoga poslanika sa istinskom vjerom da je uzdigne iza svi ostali vjera makar ne, makar ne bilo povoli nevjernicima i vi vidite vidite koliko svijet danas ima tu mržnju prema islamu Koliko nevjernici imaju mržnju, to Kur'an govori. Jedu vrhovima prst, jedu znači svojim ustima vrhove prstiju. A još je gore ono što njihova prsa skrivaju. Umrite od muke, kaže uzvišeni. Znate kako bi oni volili da utrnu islam i da ga nestane zbog te tolike mržnje, međutim ne mogu mu ništa. Zašto? Zato što je ovo istina. Ovo je prirodna vjera. Znači, nema nikakve u njoj neprirodnosti. I zato poslanik, ali salatu wasalam, kao što vam je poznato u hadisu kod Buharije, kaže, kullu mevludin juledu alel fitra. Svaki mevlud, svako novorođenče se rađa u prirodnoj vjeri. Nije spomenut islam, jer to je u stvari islam. Al fitra, prirodna, znači prirodno stanje, to je vjera. Zašto znamo da je to islam? Zato što je Allah Đelešanuhu spomenuo druge opcije. Pa kaže, febe wahu juhevvi danihi, a uju nosi ranihi, a uju međisanihi. Ali ga njegovi, njegov otac ili njegovi roditelji usmjere u pravcu jehodizma ili u pravcu kršćanstva, ili u pravcu vatrnog poklonstva. I znači svako dijete koje se rodi, ono se rodilo već u islamu. Samo će nakon toga znači otići neprirodnim putem ako ne bude u okrilju islama i ako ne bude u naručju majke muslimanke i oca muslimana koji znaju ponuditi prirodnu stvar do kraja da se mozak ne uprlja neprirodnim, neprirodnim stvarima. Ovo je taj islam koga muslimani danas teško prihvataju. Znači, islam koji je jednostavna vjera, paše za svako vrijeme i sve prostore, lagahna vjera, Samo je treba prihvatiti i lijepo je upoznati i u njoj uživati i sa njom postići i dunjalički džennet i ahiretski džennet. Pravi put se jasno razlikuje od zablude. Eto, mi smo muslimani ili hoćemo da idemo tim pravim putem jer ćemo kazati islam je nešto veliko. Ogromno je, ogromni je to prostor koji se islamom zove. Pa kako onda u tom islamu zauzeti najbolji pravac i koji je to u stvari pravi put koji se jasno razlikuje od zabudeta? To je srednji put, draga moja braćo, jer je sav islam po svojoj prirodi sredina između židovstva i hršćanstva. E tako je pravi put koji se jasno razlikuje od zablude sredina između dvije krajnosti. S jedne strane je haridžizam, a to je skretanje u jednu krajnost, a s druge strane je erđiizam, popuštanje s druge strane i ostupanje od pravoga puta. Pored toga, evo šta smo sve već čuli o islamu i što već znamo o islamu, Allah te barke o ta'ala odabira poslanika ali salatu wasalam za ovu misiju i objavljuje mu najteži ajet u Koranu, kako kažu mnogi učenjaci, a to je 112. ajet sure Hud, gdje Allah Đelešanuhu kaže فَسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتْ Ustraj kako ti je naređeno ili idi pravim putem kako ti je naređeno. وَمَنْ تَعْبَ مَاكْ I vjernici koji su oko tebe وَلَا تَطْغَوْ I nemoj, nemojte objesni biti إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ Jer Allah Đelešanuhu dobro vidi ono što vi radite. Poslanik Islama Muhammed sallallahu alaihi ve sellem braćo kada je dobio ovaj ajet odmah mu se je pojavilo 20 bijelih dlaka u bradi. Znači naš Resul nije pobijelio zbog toga što ko što mi danas znači bijelimo i sjedimo nego je sjedio i bijelio zbog znači brige o Medinu i straha od Allaha tebareke wa ta'ala. Ovaj pravi put kome, u kome, u kome, koji je jasan i gdje nema zablude, on je ono na čemu nas je ostavio Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Kako prepoznati taj put? Allah tebareke wa ta'ala i njegov poslanik sallallahu alaihi ve sellem su dali smjernice. Pa Allah dželle šanuhu kaže: "Wa anna hada siratun mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subul fatafarraqa bikum an sabili zalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun." Ovo je taj pravi put, a ovo je izgovorio poslanik sallallahu alejhi ve selleme kada je praktično na pustinjskoj prašini podcrtao ovaj put povukao jednu pravnu liniju. A onda je citirao ovaj kuranski ajet. E ovo je moj pravi put što kaže Allah Đelešanuhu. Pa ga slijedite i nemojte slijediti druge puteve. Pa da vas odvrate od pravog puta. Eto tako vam mi naređujemo ako ste bogobojazni. Znači pravi put se jasno razlikuje od zabude. Kako kaže Omer radijallahu ta'ala anhu, pravi put je jasan. Pa nemojte, kaže, onda zabacivati kao što to lisica radi. A onda je citirao ajet iz sure Fusilet, gdje Allah tebareke mu ta'ala kaže Inna alladhina kalu rabbuna Allah, thumme staqamu. Oni koji kažu, naš gospodar je Allah, a zatim idu pravim putem. Pravi put, draga moja braćo, koji se jasno razlikuje od zablude, on je najbližja, najbliži put između dvije tačke. Između nas i onoga svijeta. Zato se često u narodnoj kaže ako budeš išao prijekim putem zakasnit ćeš prečicom. Ljudi često pokušavaju prečicom i zaglave se negdje ne dođu. A kada ideš pravim putem, onda uz Allahu te barake u ta'ala pomoć najprije stižeš, stižeš do cilja. Poslanik Islama nam je najavio ovo, znači, zbunjeno vrijeme. Kada će se ovaj ummet sa ovako stabilnom i jakom vjerom u koju će se kasnije ukrcati svi ostali umemi i svi ostali narodi i naći sebi sreću pod ovim kišobranom ove vjere, pored svega toga, oni koji se pripisivaju ovome dinu, dobro će se zbuniti. Pa će od ovako lijepog dina sebi pomutiti taj put i razići se ili tražiti sebi novi nekakvi 72 puta, a ostaviti taj 73. put ili taj prvi put koji je jedini pravi put. I to je najavio poslanik sallallahu alaihi ve sellem. Pa kada je kazao iftaraqatil jehudu ila ihda wa sab'ina firka firqa, podijelit će se židovi u 71 firku. Iftaraqatil nasara ila ithna wa sab'ina firqa, a kršćani u 72 firke. ستفترق أمتي ala 73 firka a moj ummet će se podijeliti onda u 73 firke ili pravca kulluha finnar illa wahide i svi će u vatru osim jedne a zatim je objasnio sallallahu alaihi ve sellem da je to skupina ona skupina na čemu su na čemu sam danas ja i moji ashabi. Hije ma ane aleje, ali je on u ashabi. To je skupina na čemu sam danas ja i moji ashabi. Ovaj pravi put se, draga moja braćo, jasno razlikuje od zablude. Zašto? Zato što je ovaj put na ovome na čemu je rekao poslanik alaih salatu wasalam. Ono na čemu sam danas ja i moja sahabi. I zato je poslanik alaih salatu wasalam najavio da će tri skupine ili tri stoljeća ljudi ići tim pravim putem grupno. A onda će nakon tri stoljeća ostati taj put da ga kroče skupine i pojedinci. A doće vakat kada će samo tim putem ići pojedinci. Kao što je kazao poslanik alaih salatu wasalam, bede el islamu gariben, wasa ja'udu gariba kema bede e, fa tuba li guraba. Počinje islam na pojedincu. Sa Muhammedom sallallahu alaih salame. I završit će se na pojedincima a blago se tim pojedincima. U jednom dodatku ima da su pitali ashabi meni l'guraba ja Rasulallah, a ko su ti garibi? Jesi to onako oni ljudi danas kako i u asajlu i'lam predstavljaju ove medijske kuće kako i reklamiraju i straše narod sa njima ili kako to neprijatelji islama prezentuju kaže humul ladina yusmihuna ma afsada nas garibi su oni koji popravljaju ono što su ljudi zaribali zabrljali mene skoro jedan hrvat pita a šta se to dešava dole kod vas zašto se vi ne slažete sa tradicionalnim islamom on tako klasira pitanje A ja mu kažem, ti si slabo informisan, mi jedino pozivamo tradiciji. Jer ne može se tradicija, ne može čovjek se zvati musliman imati švapsku tradiciju, ili praviti se francuz, ili englez. Znači, mi jedino pozivamo tradiciji za koju je rekao poslanik alaih salatu wasalam hajru koruni karni thumme ledine jelunehu thumme ledine jelunehu najbolje je ovo moje vrijeme biva ovo vrijeme u poslaničko doba a zatim ono koje dolazi a to je ostatak ashaba i nastanak tabina i tabi tabina znači ove tri skupine ili ova tri perioda ili, ili stoljeća, oni su grupno išli ovim pravim putem. Poneki pojedinac i poneke male skupine su skretale s ovoga puta. Prirodnog svatanja islama i uživanja u islamu koji se jasno vidi i on se jasno razlikuje o zabude. Onda je ostalo, kao što smo malo prije kazali, na manjim skupinama učenjacima i njihovim učenicima i tako će biti dok ne dođe ponovo ono vrijeme koje je najavio poslanik alaih salatu wasalam da će doći vakat kada će ljudi ulaziti u Allahu skupi, u vjeru u skupinama i kada će muslimani uzeti prestolnicu kršćanstva, to je Rim, kao što je najavio poslanik alaih salatu wasalam, a onda oni veliki predznanci sudnjega, sudnjega dana. Draga braćo, pravi put se jasno razlikuje od zablude. Kako ćemo mi znati jesmo li mi na pravom putu, na tom putu koji se jasno razlikuje od zablude, da budemo ubijeđeni i da u pogledu toga više nemamo nikakve sumnje. Odgovoren je jasan i jednostavan. Ako smo na principima one prve tri generacije, i to je dokaz da smo onda tradicionalni, to znači prirodni, onda smo mi na tom pravom putu. Ako smo mi na onome na čemu je Mustafa s.a.v. bio i njegove ashabi, to je taj pravi put. Jer ista je knjiga tada preporađala. I ista, isti je sunnet vladao među njima. Ista je kibla kojoj se okrećemo. Sve je isto, samo se mi promijenuli. Znači nije problem kod temeljnih stvari, nego je problem kod nas sami. I zato jedne prilike poslanik Ali Salatu Veselam najavio ovo naše nezavidno vrijeme i ovaj period kada je rekao tim ljudima koji su najprirodniji bili, koje je Islam, taj isti Kur'an preporodio dok su u debelom kufru i širku prije toga bili i džahilijetu, rekao im, o moji ashabi, ja imam braću, pa mu kažu ashabi, a šta smo ti mi, o Allahu, poslaniće? Kaže, vi ste moji ashabi. Ja imam braću koja će me slijediti, a nisu me vidjeli. Imaće je nagradu 50. Pa kažu ashabi 50 hamsine minna ja rasulallah. 50 od nas. Kaže 50 od vas. Znači, poslanik ali salatu wasalam je najavio ovo vrijeme da će biti ljudi pojedinci koje je on nazvao svojom braćom koji će ići tim putem koji je jasan kao dan, kao što kaže poslanik kada je salatu wasalam, ja vas ostavljam na jasnom putu. I onda kaže čija je jasnoća jasna. Kaže ja vas ostavljam na jasnom putu, čija je noć jasna kao dan. Jer u noći je, braćo, teško nekada vidjeti određene puteve. Zato imaju razne osvjetljenja, pa imaju duga i kratka svjetla, ha? pa imaju razni navigatori, aligatori, i često opet skrenemo sa pravom puta i onda čujemo onoga prevodioca koji kaže za 180 stepeni vrat se nazad. Idi levo, idi desno, već kojim jezikom priča. I onda nama teško što smo skrenuli A šta mislite onda kada skrenemo s puta koji je jasan po noći, a šta mislite onda jasnoći toga puta znači po dan? Da bi znali jesmo li na pravom putu koji je jasan kao dan, moramo imati određene osobine. Moramo biti spremni da uđemo u Allahu vjeru potpuno. I da talaknemo šeitana sa svim vrstama talaka. I zato nam Allah Đelešanu kaže ja ejuhalladina amenu. Udhulu, uđite, uđite, o vjednici, uđite. Udhulu fi silmi kafe. Uđite u Islam potpuno. Volate tebi u hutuvati šeitanu. I nemojte slijediti hupu vati šeipan. Nemojte neke šeitanske puteve slijediti. Innehu lekum adumul mubin. Jer vam je šeitan otvoren. Znači on vam jasno kaže ja vas pozivam u zabludu. Ja vas pozivam u ono što nije prirodno. Da čamiš i kjetiš za šankom. Da ideš u nešto što je ružno i neprijatno. A ti ga opet u tome slijediš. Zato ako kažeš i ako misliš i ako drugima govoriš da si na pravom putu, gledaj jesi li spreman da se predaš. Kome? Allahu subhanahu wa ta'ala. Da mu se predaš apsolutno. I da slijediš Muhammeda sallallahu alaihi ve selleme apsolutno. Znači ne smije doći dokaz, a da ti oko njega polevišeš. I da kažeš, ma znaš šta, to nije za ovo vrijeme i za ovu priliku a zatim moraš biti vidljiv na ovoj istini. Zato smo kazali na početku, ovo je ta vjera din, koja ima svoje odijelo, bolan. ima svoj kodeks pranja zubiju, ima svoj kodeks spavanja, ima znači kodeks kojega ne mogu dostići ni, ni jedni drugi morali. Ovo je din morala, I zato s ovom vjerom, ako čovjek kaže da ide pravim putem i da se pravi put njegov jasno razlikuje od zablude, šta znači jasno? Da ne budete šebuha. I zato nam je poslanik, ali je salatu wasalam, upozorio nas i rekao, men te šebaha bi qavmin fa huva minhum. Ko se bude skrivao za neki narod, jer ko se obuče pa da ono bude nepoznat, U stvari da bude ko se znači ko ponaša jedan narod on je od njih. U jelu, u piću, u oblačenju, u govoru. U bilo kojem segmentu života nama je to zabranjeno. Zašto? Zato što će onda biti nejasan tvoj pravi put. A ti moraš biti vidljiv na istini. I zato je poslanik, ali i salatu wasalam, najavio da će pred kijamet biti skupine i pojedinci koji će biti vidljivi na tom pravom putu, koji se jasno razlikuje, jel tako, od zablude. Kada kaže poslanik, ali salatu wasalam, la te zalu pa ifetu min ummetin alel haq, la je burruhu min hadalehu, ola min halefehum, hatta je'ti emru Allahi tebareke wa ta'ala, wa hum ala dhalik kaže neprestano će u mom umetu biti skupine ili skupina koja će biti vidljiva na istini. Neće im naškoditi oni koji ostavljaju na cjedilu i koji se sa njima ne slažu sve dok to ne postane znači stvarno za sve. Dok ne pobjedi islam, a oni na tome. Znači, ako hoćeš da znaš jesi li na pravome putu, pitaj sebe jesi li vidljiv na istini. Može li se kod tebe taj lijepi islam, ko kom je evo čito vrijeme govorimo i govorit ćemo do kijameta, može li se taj lijepi islam u tebi naći da ne moramo mikroskope paliti? Da ne moramo mikroskopom tražiti jesi li ili nisi, nego da budeš vidljiv na istini. Ovdje među nama sjedi jedan čovjek koji nas je prije dva dana lijepo poselamio. Mogao je da prođe pored nas. Ali to dobrota znači i dokaza u njegovom srcu ima puno hajra. Zašto nas je poselamio? Zato što je u nama vidio neke znakove vjerovatno islama. Vidio je, prepoznao je nešto. Pa nije mogao da odoli, pa nas je lijepo poselamio, sa nama lijepo popričao i lijepo razmijenio onako mišljenja. Što znači da onaj ko želi da ide pravim putem, koji se jasno razgoje o zablude, mora da bude vidljiv na istini. To će malo biti izazov, jer ćete tada ostaviti mnogi na cjedilu. I neće se tobom složiti. Biće rezervisani u pogledu tebe. Kažu, nije baš dobro sa njim biti u dobrim odnosima. Kao dobro je s nevjernicima biti u dobrim odnosima i munaticima, a s vjernikom kao nije dobro. Međutim, ta lijepa vjera o kojem smo govorili mora biti pretočena sada u tu skupinu i u to pojedinca. A evo poslanik ali salatu selam najavljuje tu skupinu i čak je u drugim predanjima naziva da je to firkatul nađije, da je to spašena skupina, firkatul mansura, potpomognuta skupina. I mi vidimo danas, draga moja braćo, da zaista imaju muslimani pojedinci i male skupine vjernika na Dunjaluku oko koga se sav dunjaluk skitio da im da ju ugasi. Ali vidimo Allahu pomoć. E to su ti koji su postali jasni na svom putu. Kao dan. I oni žive ponosno upravo onako kako kaže Allah tebareke wa ta'ala وَلِلَّهِ لَعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ Jer ponos pripada Allahu Đelešanuhu, njegovu poslaniku i vjernici, ali i munatici ne znaju šta je to. Znači, muslimani znaju šta je ponos, dok munatici ne znaju šta je to. I oni uvijek imaju kompleks manje vrijednosti. Dok musliman koji spozna ovu svoju vjeru, onda on je demonstrira i prezentuje javno s punim ustima i uživa u tome ne bojeći se ničijeg, ničijeg prijekora. Jer ako ne bude, draga moja braćo, tako, kako kaže uzvišeni وَإِن تَوَلَّوْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمٍ غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُ أَمْثَالَكُمْ Ako vi nećete ovim putem da idete, onda će vas Allah Đelešanu zamijeniti drugim narodom koji neće kao vi biti. Pa onaj ko je vidljiv, draga moja braćo, na istini i koji či, kod koga je jasan put gdje mu ne može doći za Allahu pomoć zabluda, predstavio ga je Allah tebareke u ta'ala u društvenoj suri Al-Ma'ide. Ništa nije slučajno, draga moja braćo. Nijedan ajet nije zalutuo sam o sebe negdje. Nego je Allah tebareke u ta'ala naredio poslaniku alaih salatu wasalam, da prenese pisarima objave gdje će koji ajet staviti. Pa Allah Đelešanu ovaj ajet naredio da se stavi u suru Al-Maide, to je trpeza, društvena sura koja rješava društvene odnose i probleme i tu Allah Đelešanu opisiva one koji idu pravim putem i koji su vidljivi na istini. Obraća se svim vjednicima pa kaže... يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه او vjernici ko od vas ostupio svoje vjere jer nekada ljudi misle da se sa vjerom može igrat i da je to stvar sad mogu biti vjernik a sad ne moram ne ne ne ne ti znači moraš da odabereš hoćeš biti vjernik ili nevjernik ali ne možeš jedan dan biti ovako u jednom pakovanju, drugi dan u drugom pakovanju, jer se islam jasno razlikuje od zablude, la i krahafid din, nema prisle u din, nećeš ti da budeš musliman, onda si u drugom nekome pakovanju. Ali ako hoćeš da budeš musliman, onda se islam jasno razlikuje od zablude. Pa zato Allah Želešanu kaže, ja i juhalladina amenu, me jer tedda minkom andini, fe seufe je'ti Allahu bi qavminu. Yuhibbuhum u yuhibbunahum. Ako vi od, odustanete od svoje vjere, doće Allah Đelešanu s narodom koji voli Allaha Đelešanu, a i Allah voli ni. Kakve će oni osobine imati? Adilletin alel mu'minin. Biće ponizi prema vjernicima. Znači ti, dragi moji brate, ako si na pravom putu, što se tiče vjernika, adillet je da praviš hlad vjerniku, da se ponižavaš pred njim. Allaha radi. Znači da mu dadneš do znanja, znači da u tvom srcu u pogledu njega nema trun oholosti. وَاِزَّتِنْ عَلَى الْكَافِرِينَ A da pokažeš, znači ponos i odvažnost u pogledu nevjenika. يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَاِمْ Oni se bore na Allahovom putu i ne boje se ničijeg prikora. Zalike fadlu Allahi ju'tihi me ješa, vallahu asiju na'alim. To je Allahova dobrota. Ovo ko ti Allah dadne, da ne mijenjaš opciju Islama, da voliš Allaha te bareke wa ta'ala, pa da te Allah zavoli, da budeš ponizan prema vjernicima, a žestok prema nevjernicima i da se boriš na Allahovom putu, Zalike fadlullahi yu'tihi men yasha. To je Allahova dobrota, Allah je daje kome hoće. Wallahu asun alim. Allahova dobrota znači je prostana. Allah u toj dobroti sve zna. Zato, draga moja braćo, ovo je taj pravi put. Pa branimo ovaj pravi put. Onako kao što je kazao Jusuf, ali salatu wasalam, kada je predstavio ovaj put kul hadihi sabili ovo je pravi moj put ed'u ila Allahi ala basiratin ja pozivam ovome putu imam zato jasne dokaze ene o meni teba'ani ja i svako onaj kome slijedi po subhanallahi vama ene minel mušrikin i neka je slavljen Allah tebareke wa ta'ala a mi nismo od onih koji Allahu pripisuju druga. Znači pravi put se jasno razlikuje od zabude. Znači, islam se jasno razlikuje od svi drugi nevjera. A tvoj pravi put koji se mora zvati Siratul Mustaqim, mora se jasno razlikovati od ona 72 puta preostala, a svaki on vodi u vatru. Da bi bio na uputi, da bi bio spašen na Dunjaluku, i potpomognut od Allaha tebareke wa ta'ala da bi bio spašen na sudnjem danu i ušao u obećanje koje Allah tebareke wa ta'ala neće iznevjeriti a to je da je pripremio džennete za one koji budu išli pravim putem i koji budu slijedili poslanika alaih salatu wassalam kao što kaže Resul alaih salatu wassalam i sa ovim ćemo završiti kaže kullu ummetin jedhulu džennete illa men eba. Sav će moj ummet u džennet osim oni koji odbiju. Znači neće taj put. Qile me je eba ja Rasul Allah. A ko to odbija da ne ide u džennetu Allahu poslaniće? Evo kad nam neko ponudi lijep sok ili nam ponudi lijepo mjesto da sjednemo ili nam gulne nešto u džep, neku hediju, ko to kaže, ne, ne, ne, ne, vadi ovo, ne, Caru je hedija draga. Znači, car koji ne zna čošak Dunjaluka džemu je. Ali, znači, to mu je drago. Pa poslanik sam kaže, Ali, o Alija, klanjaj dva rekeata, pripremio sam ti poklon, ali nemoj da misliš o njemu. Pa je dotjero Alija radijallahu ta'ala anhu do etehijat. I onda se izgubio šta mi je pripremio Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem. A ona je kaže, ko mi se suprostavi, odbio je da uđe u džennet. Draga moja braćo, znači uspje naše u slijeđenju najodabranijeg čovjeka svih vremena, najmoralnije čovjeka svih vremena, najpobožnije čovjeka svih vremena, najboljeg državnika svih vremena, najboljeg muža svih vremena, najboljeg imama svih vremena, najboljeg poslanika svih vremena, Muhammeda Mustafa sallallahu alaihi ve sellem, pa ima li neko da ne bi se pobratimio sa Muhammedom sallallahu alaihi ve sellem, ima li neko da još uvijek mu treba objašnjavati i da on taktizira koga će slijediti Muhammeda sallallahu alaihi ve selleme ili neke zbunjenje ljude koji sebi ne žele dobro, a kamoli drugima. Zato molim Allaha tabaraka wa ta'ala, dovom poslanika sallallahu alaihi ve selleme, Allahume erinil haqqa al haqqa, vrzukna tiba'a, u erinil baltile baltile vodozukneš ti nebete. Gospodaru naš, pokaži nam istinu istinom pa da je slijedimo, razotkri nam laž pa da je se čuvamo. O gospodaru koji upravlja srcima našim, ustavili naša srca na tvojoj vjeri. Gospodaru naš, omili nam iman, omili nam islam, omili nam Kur'an, omili nam ulaganje i žrtovanje na Allahovom putu, a daj da prezirimo griješenje kufrove, novotarije i zlo. Ti si onaj koji sve čuješ i koji sve znaš. Akulu qawli hada wa astaghfirla li walekum fastaghfiruhu. Innehu huwa gafuru rahim. Wa ahiru da'wana in alhamdulillahi rabbil alamin. Pravi put se jasno razlikuje od zabude, a to je islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.